U ovom serijalu družimo se s riječima, sa, savjetima, smjernicama, upustima Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda alaihi salatu wasalam jer svaki vjernik i vjernica svoju vjeru trebaju graditi i temeljiti na Kur'anu, Allahovim riječima i na sunnetu riječima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Za danas imamo jedan od posebnih hadisa, iako svi hadisi koji su prethodili također su bili posebni. Međutim, za danas imamo i tekako značajan bitan hadis za nas. Ovaj hadis prenosi nam plemeniti ashab Ebu Hureyre radijallahu ta'alan, drug Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, koji je od svih ashaba, svih drugova, prenio najviše hadisa, kako kažu islamski učenjaci, 5374 hadisa prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'alan. Od njega je zabilježeno 5374 hadisa. Bio je mnogo učen, bio je mnogo pobožan, čuvar sunneta Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, jedan od kadija i muftija Medine, preselio je 59. godine po hijđri na bolji svijet. On nam prenosi hadis u kojem Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam kaže La tehasedu nemojte zaviditi jedni drugima. Wala te nađešu i nemojte lažno povećavati jedni drugima cijenu robe. Wala te bagadu i nemojte mrziti jedni druge. Wala te daberu i nemojte jedni drugima okretati leđa. Wala je bi' ba'dukum ala bi'ibad. I nemoj da jedan kupuje i prodaje na prodaju drugoga. Vakunu ibada Allahi ihvana, već naprotiv, o Allahu i robovi, budite prava istinska braća. El muslimu, ehul muslim, musliman je brat muslimanu, la yadhlimu, ne čini mu nepravdu, ne čini mu nasilje, wala je kdibu, niti ga laže, wala je hdulu, niti ga ostavlja na cjedilu, wala je hkiruh, niti ga omalovažava ni podaštava. Et takva hahuna. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao bogobojaznost je ovdje, pa je pokazao vajuširu ila sadrihi celate marrat. Pa je pokazao na svoja prsa, tri puta. Bogobojaznost je ovdje, bogobojaznost je ovdje, bogobojaznost je ovdje, ciljajući srce. Zatim je rekao bi hasbi mri'im muslimin, bi hasbi mri'im mina šerri an jahtira ehohul muslim. Dovoljno je čovjeku zla da omalovaži svoga brata muslimana kullu muslimi alal muslimi haram. Svaki musliman je svakom muslimanu svet, zabranjen, nepovrediv, ne smije biti povređen od drugog muslimana, demuhu, wa maluhu, wa irduhu, njegov život, njegov imetak i njegova čast. Ovaj hadis bilježi ima muslim. Dakle, kaže poslanik alaihi salatu wasalam, da ponovimo u ovom hadisu, nemojte zavidjeti jednim drugima i nemojte podizati cijenu robe jednim drugima, a istinska cijena nije ta. Nemojte mrziti jedni druge i nemojte okretati jedni drugima leđa. Nemojte prodavati svoju robu na prodaju svoga brata već budite o Allahu i robovi istinska braća, jer musliman je brat muslimanu, on mu ne čini nepravdu, nasilje, on ga ne laže, on ne ostavlja svoga brata muslimana na cjedilu i on ga ne omalovažava. Doista je bogobojaznost ovdje, bogobojaznost je ovdje, bogobojaznost je ovdje i doista je dovoljno čovjeku zla da omalovaži svoga brata Ne smije to raditi jer svaki musliman je svakom muslimanu svet ne nepovrediv njegov život i njegov imetak i njegova čast. To je taj veličanstveni hadis. O njegovoj vrijednosti, njegovom značaju najbolje govori sadržina hadisa. Koliko je važan, koliko je vrijedan i značajan ovaj hadis – najbolje govori ova njegova sadržina. U ovom hadisu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam govori o jednom od najplemenitijih, najpotrebnijih ciljeva islama i muslimana. A to je islamsko bratstvo. Da se voli, da se potpomažu, da imaju osjećanja jedni prema drugima kao prava istinska braća. Islamsko bratstvo, jedinstvo, sloga, zajednica danas su potrebni muslimanima možda više nego ikada. Poslanik alihi salatu wasalam u ovom hadisu pojašnjava kako, na koji način izgraditi i očuvati to islamsko bratstvo. Naprotiv, trebali bi muslimani, kad se prihvate islama, kada kažu da su muslimani Allahu pokorni, da automatski jedan drugome bude poput pravog istinskog brata, poput brata po krvi čak i više, jer Allah dželavala kaže u suri Al-Hujurat innamal mu'minuna ihva samo su vjernici prava braća Dakle, to bratstvo po vjeri treba da bude jače od krvnog bratstva. Pa čim se prihvati vjere Islama, on mora da bude sprem drugog muslimana poput brata. Ne smije mu zaviditi, ne smije ga mrziti, ne smije upropaštavati njegovu trgovinu, ne smije se okretati od njega, ne smije ga ostavljati na cjedilu, ne smije mu činiti nepravdu, nasilje. Ne smije ga omalovažavati i smijavati se s njim, ne smije ga lagati, lažno ga obavještavati i obmanjivati, ne smije dirati njegovi metak, njegovu čast, ne smije ga gibetiti, ogovarati, potvarati i slično. Ne smije dovesti u pitanje njegov život. Islamsko bratstvo nije nešto što se zamišlja, nešto imaginarno. Već da bi se to islamsko bratstvo ostvarilo, mora se posegnuti za određenim radnjama svi muslimani, sve strane, oba dvije strane, moraju se držati ovih obaveza. Moraju poštivati ova prava jedni drugima, priznati i poštivati da bi izgradili čvrstu islamsku zajednicu. Zajednica se gradi od pojedinaca. Pojedinci su te cigle, onakve kakve budemo imali pojedince članove džematlije, takav ćemo imati i džemat, tako ćemo imati zajednicu. Zato poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam ovdje pojašnjava i govori kako, na koji način izgraditi to islamsko bratstvo kojeg smo danas, kojeg smo danas prijeko potrebni. Zbog toga mnogi islamski učenjaci su govorili o važnosti ovoga hadisa i svaki od njih je rekao da je ovaj hadis poseban hadis, veličanstven, veličanstven hadis. Pa kaže Hamud ibn Abdullah u svom dijelu Fevaj Zehebije, kaže ovaj hadis je veličanstven, u sebi nosi značajne poruke, brojna pravila, brojne koristi, ukazuje da obavezne radnje i ljudske odnose koji moraju postojati da bi se izgradila čvrsta zajednica i jaka zajednica u kojoj članovi jedan drugog podupiru. Sami imam Neuji Rahimehullahu Teala koji je ovaj hadis uvrstio u svoju eh, kratku sažetu, ali tekako vrijednu brošuru 40 nevevjevi hadisa, u komentaru hadisa kaže nema korisnijeg hadisa od ovoga. Allahu Ekber kaže Nema korisnijeg za ljude hadisa od ovoga hadisa, niti ima hadisa sa brojnim značajnim porukama kao što je to ovaj hadis i poruke koje proizilaze iz njega. Veliki islamski učenjak Ibn Hajar al-Haytemi, ne Ibn Hajar al-Asqalani, već drugi Ibn Hajar al-Haytemi, rahimahullahu ta'ala, kaže ovaj hadis u sebi nosi brojne koristi ukazuje na veličanstvene ciljeve, značajne temelje i osnove. Naprotiv, ukoliko se o njemu dobro porazmisli, ono obuhvata sve propise Islama. Iako bismo pogledali u Kur'an, mogli bismo vidjeti da sve naredbe koje nam je uputio Allah, dželavala, da činimo određene ibadete, došli su u formi, u imperativu, međutim u množini. Ja ejuhel ledina amenu, o vi koji vjerujete, klanjajte, padajte na seždu, idite na ruku, bojte se Allaha, postite, propisuje vam se post i slično. Sve je došlo u množini. Čovjek ne može živjeti sam. Čovjek je društveno biće. Mora da živi u zajednici u toj zajednici u kojoj živi on mora da ima prava, ali isto tako i obaveze. Ne možemo samo tražiti da se naša prava poštuju, a da mi zapostavljamo tuđa prava, činimo nepravdu, nasilje, omalovažavamo i smijavamo druge. Ne. Takva zajednica je krhka zajednica prije ili kasnije puca. Da bismo imali čvrstu, jaku zajednicu koja neće nikome činiti nepravdu, ali neće dozvoliti ni da se njoj čini nepravda, onda moramo svi da poštujemo jedni druge, uvažavamo jedni druge, priznajemo prava i obaveze jedni, jedni drugih. Dakle, ovaj, sadir, ovaj hadis sadrži u sebi brojne propise koji se moraju ispoštovati da bi se došlo do ovog veličanstvenog cilja, a to je islamsko, islamsko brastvo. U ovom hadisu kaže poslanik alaihi salatu wasalam, la te hasedu, late hasedu, nemojte zavidjeti jedni drugima. Ako hoćete da budete pravi muslimani, ako hoćete da gradite čvrstu islamsku zajednicu, ne smijete zavidjeti jedni drugima, odnosno ne smijete priželjkivati jedni drugima prestanak blagodati koje uživate. Da jedna osoba priželjkuje prestanak blagodati koje se nalaze kod druge osobe. Ili čak šta više, još više da priželjkuje da te blagodati on uživa, a ne druga strana. To je zavist. I to je opaka bolest, kao što je došlo u drugim šarijatskim tekstovima, da ova zavist sagorijeva dobra djela kao što vatra sagorijeva drva. Zatim kaže poslanik alihi salatu wasalam وَلَا تَنَاđešu i nemojte podizati jedni drugima cijeno robe. U arapskom jeziku neđeš jeste povećanje, uzdizanje. Dok u pravnoj terminologiji, u fikhu, fikskim knjigama, u poglavlju o kupoprodaji spominje se ovaj termin i ovo pitanje koje govori o tome da jedan čovjek prodaje svoju robu i dogovori se s, drugoj, s drugim da on dođe kada se ljudi okupe, kada neki od njih bude htio da kupi tu njegovu robu, da dođe ovaj drugi i da kaže pa stvarna cijena te robe je takva i takva, tolika i tolika. Ne, malo, malo je to, stvarna cijena da povećava cijenu. Ili da kaže ja dajem toliko i toliko, ne bi li neko drugi koji je zagrijan za tu robu bio malo prije, ne bi on vidio da neće on kupiti, otiće u tuđe ruke pa da onda on da još više. Da tada on da još više. Dakle, neđeš jeste nepravedno povećavanje cijene neke robe. Da dođe čovjek i da kaže ja dajem toliko, a ne želi uopće da kupi tu robu, nema potrebe za njom. Zatim kaže Jer dakle ova osobina poslanika alihi salavca mi je zabranjuje jer ona sije mržnju među ljudima. Zasigurno ako bi taj koji doista hoće da kupi robu saznao za ovu varalicu koja je došla samo da poveća cijenu, da njemu iz novčanika uzme još novaca, zasigurno bi osjetio prezir, mržnju, a možda bi čak došlo i do fizičkog obračuna. Islam to zabranjuje. Kaže poslanik alihi salatu sam, wala te bagadu i nemojte mrziti jedni druge, nemojte prezirati jedni druge, to nije svojstveno muslimanima. Muslimani moraju da budu braća. Zar mogu dva rođena brata jedan drugoga da mrze? Dva rođena brata koji potiču od majke i oca, istog majke i oca. Iste majke, istog oca, potiču da se mrze. Jedna majka ih hranila, odgajala da se mrze. Nemoguće. E, isto tako muslimani koji kažu da se drže vjere kako treba, ne smiju prezirati i mrziti jedni druge. te da beru i nemojte okretati jedni drugima leđa, odnosno nemojte ignorisati i odbacivati jedni druge. Okretati se jedni od drugih, već dočekujte jedni druge vedrog, prijaznog lica, nasmijani. Zatim kaže poslanik alaihi salatu wasalam وَلَا يَبِعْ بَعْدُكُمْ عَلَى بَيْءِ بَعْدِ I neka jedan od vas ne prodaje na prodaju drugoga. Odnosno, da čovjek kupi neku robu, pa prolazeći pored nekog prodavca, ovaj ga vidi i kaže, pošto si kupio tu robu, od koga si kupio tu robu, idimo vrati, ja ću ti prodati tu istu robu za manju cijenu. Jer ti nijećeš dobiti od mene. I ovaj ode i vrati. Naravno, čovjek gleda, naročilo u današnjem vaktu, da jeli, kupi s manje novca nešto. Pa dakle, ode. To je zabranjeno u islamu. Prodavati već na prodaju. Čovjek uzeo, nije ti dozvoljeno. Uzeo, uzeo. To je njegova nafaka. Ti si tada po pitanju te robe ostao bez nafake. Nije ti propisana nafaka u tome, Allah će ti dati u nečemu drugom nafaku, nemoj prodavati na prodaju svoga brata. Zatim kaže poslanik alaihi salatu sam وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَ Već, o Allahu robovi, budite braća kako treba. Nije svojstveno da braća jedan drugome zavide, da mrze jedni druge, da se okreću jedni od druge, da podkopavaju jedni drugi, da indirektno kradu i metak jedan drugome. To nije svojstveno. Budite prava braća kako treba. Zatim kaže dalje poslanik alihi salatu za musliman je brat muslimanu. La yadlimu, ne čini mu nepravdu nasilje. Ni po pitanju njega, ni njegove vjere, ni njegovog imetka, ni njegove časti, njegove poroce, ne čini mu nepravdu, ne uzima njegovo pravo sebi ne prisvaja. Vala je kdibu, niti ga laže, ne obavještava ga o suprotnome, ne obmanjuje ga. Vala je hzulu, ne ostavlja ga na cjedilu, odnosno ne ostavlja ga bez pomoći u onim, onom stanju, u onoj situaciji, u onim trenucima kada mu je pomoć potrebna. Žrtvuje se za njega, daje sebe maltene za njega. To je pravi musliman, to je pravi istinski brat, to je islamsko bratstvo wala yahqiru i ne omalovažava ga ne umanjuje mu vrijednost ne ni podaštava ga ne ismijava se s njim već drži do njega to je moj brat musliman on vjeruje u Allaha on pada Allahu na seđdu Allah je rekao da smo braća to je moj brat ne smije se ismijavati omalovažavati s njim. Zatim kaže poslanik alaihi salatu oslam bogobojaznost je ovdje pokazujući na svoja prsa. Odnosno ako u prsima, odnosno u srcu bude istinska bogobojaznost, strah od Allaha dželavala, pa se praktikuju ove naredbe i kloni se onoga što je zabranjeno, to će biti znak istinske bogobojaznosti. To će biti znak istinskog islama, istinskog islamskog brastva. Zatim je rekao poslanik alihi salatu wasalam, ukazujući na pogubnost, na težinu grijeha, omalovažavanja i smijavanja brata muslimana. Rekao je, dovoljno je čovjeku zla da omalovaži svoga brata muslimana. Dovoljno je zla, odnosno kolika li je samo kazna za to zlo, za taj grije, ne može je čovjek podnijeti. Dovoljno mu je zla da ga to upropasti. Da on malo važi svoga brata, to mu je dovoljno da ga upropasti, da bude kažnjen, da bude kažnjen zbog toga. I na kraju kaže poslanik alihi salatu wasalam, svaki musliman, kullul muslimi, alel muslimi, došlo je el muslim, el muslim, el muslim, svaki musliman, jel musliman, jel pada Allahu dželovala na seždu, on ko tebe ima pravo, ti prema njemu imaš obavezu. On je ko tebe svet. Ne smiješ narušavati njegov život, niti njegov imetak, niti njegovu čast. Kullul muslimi alel muslimi haram, demuhu, wa maluhu, wa irduhu. Njegov život i njegov imetak i njegova čast sveti su. Dakle, Iz ovoga hadisa, kako kažu islamski učenjaci, kako kaže imam Neuvi Rahimehullahu ta'ala, mogu se izvesti brojne poruke za nas. Prije svega, vidimo ovaj hadis je osnova u govoru o međuljudskim odnosima u islamu, naročito. Osnova govora kod islamskog brastva, kod istinskog ispravnog, ne nekakvog imaginarnog, zamišljenog, ne nekakvog sna o kojem se samo sanja, koji se priziva i slično, ne istinskog islamskog bratstva. Ovaj hadis govori nam o tome. To islamsko bratstvo mora biti radi Allaha Jalla Vahla. Odnosno, braća smo, potpomažemo se, savjetujemo se, pomažemo jedni drugima u pribavljanju bilo koje koristi, odagnavanju bilo koje štete radi Allaha dželavala prvenstveno. Taj nijet, ta namjera je broj jedan. Zatim vidimo Kaže poslanik alaihi salatu wasalam وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَ O Allahovi robovi, budite istinska braća. To jest, ako ste doista Allahovi robovi, onda budite istinska braća. Pa je od znakova istinskog, ispravnog robovanja Allahu Đalla i to da poštujemo prava jedni drugih, da svoje obaveze jedni prema drugima izvršavamo. Dakle, kao što obožavamo Allaha Đalla jednog jedinog i nikoga drugog, nikoga mu ne smatramo ravnim, isto tako moramo se lijepo obhoditi jedni, jedni prema drugima. Pa vidimo iz ovog hadisa, da vjera islam nije samo vjerovanje, nije samo ibadet, već i lijepo ponašanje, lijepo međusobno obhođenje, lijep karakter. Iz ovoga hadisa vidimo indirektno iz drugih hadisa, to možemo zaključiti direktno i također iz Kur'ana, Allahi dželovala riječi, vidimo iz ovoga hadisa, a iz drugih šarijetskih tekstova, da islam zabranjuje ružno ponašanje, da islam zabranjuje sve što je ružno, Nemojte zaviditi jedni drugima, nemojte mrziti jedni druge, nemojte varati jedni druge, nemojte obmanjivati, lagati jedni druge, nemojte se okretati jedni od drugi, nemojte ostavljati jedni druge na cjedilu, nemojte omalovažati, nemojte, nemojte, nemojte. Vidimo dakle sve loše osobine islam zabranjuje. Zatim, ovdje u ovom hadisu spomenute su određene radnje, koje imaju loše pogubne posljedice za zajednicu i pojedinca. Zavist sagara dobra djela kao što vatra sagara drva. Mržnja izjede. Ništa nećeš postići time što mržiš svoga brata. Mrziš svoga brata, ti ćeš prvi stradati. Mržnja će te pojesti. Nemojte se okretati jedni od drugih. Zabrana izbjegavanja. U drugim hadisima je došlo da nije dozvoljno muslimanu da izbjegava svoga brata muslimana više od tri dana. Radi dunjaluka, radi nekakvog dunjalučkog pitanja. Čak je došlo ukoliko dvojica se budu izbjegavala, okretala jedan od drugoga, bezpravno, bez ikakvog razloga, kada umru, jedan od njih će ući u vatru. Tako je došlo u hadisu. Jedan od njih će ući u vatru. Pa je došlo u hadisu da se svakog ponedjeljka i četvrtka izdižu dijela Allahu dželavala. Dijela koja činimo. I Allah subhanahu wa ta'ala ih prima. Osim mnogobožca, mušrika, njegova dijela Allah dželavala ne prima. Odbija i također dvojice koji su u zavadi, koji su okrenuti jedan protiv drugoga. Koji se izbjegavaju. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ostavite njihova djela sve dok se ne izmire. Ostavite njihova djela sve dok se ne izmire. Ostavite njihova djela sve dok se ne izmire. Nema. Klanjaš, postiš. Možda ideš na umru, na hađ. Ali sa svojim bratom si u zavadi, izbjegavaš svoga, svoga brata. Od tih ibadeta nemaš koristi. Naša vjera Islam nije samo vjerovanje, ibadet, namaz, post, učenje Kur'ana, već je lijepo ponašanje, međusobno potpomaganje, suosjećanje, ljubav, prisnost i slično. Ovaj hadis, nakon što upozorava na određene radnje, isto tako postiče na pomaganje brata muslimana, da treba biti od pomoći. Ne smije se ostaviti na cjedilu u situaciji kada je potreban pomoći, već treba ga, treba, treba ga pomoći. Zatim iz ovog hadisa uviđamo koliko je pogubno ismijavati se s ljudima, koliko je pogubno omalovažavati druge. Allah ga je stvorio takvi, makar on bio siromašan, makar on bio neznalica, makar on bio takvog i takvog izgleda, to mu je Allah propisao, ti ne znaš. Nečiji izgled, nečiji imetak, inteligencija, znanje i ostalo, To nije mjerlo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jalla vala je rekao u suri Al-Hujurat Inna akramakum inda Allahi atqakum. Kod Allaha je najbolji onaj koji ga se najviše boji. Onaj koji najviše čuva Allaha je granice, kod Allaha je najbolji. Ti se možeš njim ismijavati, on je ovakav ili onakva, onakvog izgleda. Sviđati se, ne sviđati se, ismijavaš se s njim, de ovako, de onako. On možda bolji kod tebe on možda bolji od tebe kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže poslanik alaihi sallam, koliko je pogubno ismijavati se, dovoljno je čovjeku zla da omalovaži svoga brata. Dovoljno je zla da ga uništi. Dovoljno je zna, zla da bude kažnjen kaznom koju neće moći izdržati, kako kažu komentatori. Zatim, iz postupka Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, bogobojaznost je ovdje, bogobojaznost je ovdje, bogobojaznost je ovdje, vidimo koliko je bitno srce i koliko treba voditi računa u srcu. Ako doista bogobojaznost bude u srcu čovjeka duboko usađena, uvriježena, onda će i činiti ibadet i vjerovati kako treba, obožavati Allaha kako treba, ali biti koristan član svome društvu, zajednici, neće prezirati, neće zaviditi, neće lagati, neće obmanjivati, neće ostavljati na cjedilu, neće lagati i slično svoje, svoje sugrađane. Vidimo, dakle, iz ovoga hadisa da je poslanik alihi salatu wasalam nakon što je pojasnio riječima, također pojasnio je i dijelima bitnost ovih radnji ovih postupaka, neke od njih se moraju obavezno naći kod vjernika, dakle da poštuje čast i metak, život drugog muslimana, da ne čini nasilje, da ne čini nepravdu, da ne omalovažava svoga brata, da ga ne ostavlja na cjedilu, da ga ne laže i slično te osobine, te obaveze te radnje mora dakle obavezno da ima kod sebe svaki musliman da bi učestvovao u izgradnji i očuvanju čvrste islamske zajednice islamskog bratstva.